conic mea soară, de conic mea soară. Zila da dal perde, zila da dal da, da, perde, de da, conic mea soară, de conic mea soară. De conic mea soară, de conic mea soară, Seau feta din coară, seau feta din coară. Seau feta din coară, seau feta din coară, seau vecinana noastră, seau vecina noastră. Seau vecina noastră, seau vecina noastră, Țea cu ochii verzi, țea cu ochii verzi. Seai vecina noastră, seau vecina noastră, Țea cu ochii verzi, țea cu ochii verzi. Țea cu ochii verzi, țea cu ochii verzi, Școală. Σταλιανών και σκοφού σταλιανού. Τια κούβα κύβεται, τα κούβα κύβεται, σκοφού σταλιανών και σκοφού σταλιανών και σκοφού σταλιανών και σκοφού σταλιανών και σκοφού σταλιανών και σκοφού σταλιανών και πάτε.